Kągi, mm, grįžkime prie paskaitos. Na ir norėčiau kelius žodžius e, pasakyti. Visą laiką šitos kelius žodžius noriu pasakyti, bet e, šį kartą nesusijusi su mm, paskaita. Tai e, lietuvių literatūros naudojimas kaip savotiškas šaltinis. E, negalvokite, kad e, dėstytojas ar istorikai tokie visiški kvailiai, kurie pasiskaitė romanus ir dabar tais romanais remiantis pasakoja, kai buvo praeitį. Ne, toli gražu taip nėra. Tiesiog e, faktiškai unikali galimybė 20 amžiaus pradžioje ir tiesą sakant iki, iki na, sovietinės ko gero cenzūros ir socialistinio realizmo metodo Unikali galimybė naudoti amžininkų literatūros tekstus iliustruojant istorinius įvykius. Arba mąstymą, arba kažkokias buities smulkmenas. Tuo metu vyrauja, e, kaip bežiūrėti, na, tarsi ir toks besiformuojantis vėlyvas antros bangos lietuviškas romantizmas, bet šalia to daug realistinių kūrinių ar žemaitę imsite, ar, ar Putiną, ar, ar nežinau, Lasdyno pelėdą, tai bus tekstai apie tuo metu Lietuvoje gyvenančius žmonės, dažnai dar ir su autobiografiniais motyvais. Kitaip tariant, seka lietuvių rašytojai, ir ne tik lietuvių visą Europą seka, kągi seka, prancūzų seka, prancūziškas literatūrinės madas. Ir, ir iki Lietuvos tiesa ne lietuviškai, o lenkiškai ar, ar prancūziškai, kas, kas moka, mm, atkeliauja, kasgi atkeliauja, Hugo, Balzakas ir Emilis Zole. Na, sakyt, kad jie čia trys realistai, tai tikrai taip nėra, bet jų tekstai, ypač rašant apie amžininkus, yra gana tikslus, kalbant apie būtį, apie elksenas, apie manieras – Juos kopijuoja. Na ir mūsų tas vakaritinis realizmas, jeigu taip galima išsireikšti, ar romantinis realizmas. Visi tie pasakojimai apie paskenduolės, ar kliavagių dukras, ten, ten kokius Petros kurmelius ir taip toliau, ir taip toliau. Jie patys savaime leidžia pažvelgti į to meto mm, na, dažniausiai dėja tik tai kaimo gyventojų, būti kasdienybę, jų mąstymą. Nes jeigu parašydavo tuo metu e, kokį nors kūrinį, e, iš kurio visi juokdavosi ir sakydavo, kad kas čia per kvailystės ir nesąmonės, tai to neslėpdavo. Nebuvo reikalo slėpti. Niekas nieko nebijojo pasakyti, kad dėje šitam apsakymė jūs čia kažkaip gerbiamasis e, kunigė, studentė ar gerbiamoji dvarininkaitė nusišnekėjote spaudoj tai buvo galima padaryti, tą ir beje ir padarydavo. Todėl nenustepkite, kad ateityje aš e, karts nuo karto pasinaudosiu tokiom literatūriniam išvalgom. Jo labiau, kad jos, e, kaip ir su tuo romanu blūdas, yra gana, gana išraiškingos. Na, o toliau, toliau norėčiau mm, pratesti pokalbį apie Rusijos imperijos ypatybės. Tai gerai, vieną jau išskyrėme. Tai nėra nacionalinė imperija, jokių būdų Ji vadinasi Rusijos, bet e, rusai viena iš tautybių, dominuojanti tautybė. E, tačiau ji niekur nefiksuojama. Beje, kalbant apie tautinę sudėtį, tai vėlgi lietuviai to imperijoje pagal dydį buvo šešta, šeštoje vietoje. Mm, lenkia lietuvis e, Lenkai, lenkia vokiečiai, lenkia mažarusiai, lenkia ir, ir, ir žydai. E, be, na, ir, ir aišku, patys rusai, čia jau šnekų nėra. Kurį laiką, tas kuris laikas e, tęsiasi iki 19 amžiaus 70-mečio, kol Rusija galutinai neįsitvirtina Kaukazė ir nepradeda skverbtis į Vidurio Aziją. E, na, dabartinio Uzbekistano ten ir, ir kitų kaimininių mm, teritorijų Mm, e, kaimininėse teritorijose esančias valstybės. Tiesą sakant, jį ir dabar ten skverbėsi, na, bet čia, čia ne mūsų kurso mm, tema. E, taigi, Rusija tenai skverbėsi ir e, jos gyventojų skaičiaus demografinė sudėtis keičiasi. Keičiasi neipatingai, bet XIX amžiaus pabaigoje apie trečdalis gyventojų yra ne rusai ir ne mažarusai. Tai jau gana didelis e, visokių svetimtaučių, kitą kalbą kalbančių, kitokią kultūrą mm, ir, ir kitas religijas išpažįstančių žmonių skaičius. Turėkite tai omeny, nes e, Rusijos imperija žlungant, būtent tos visos e, daugiau ar mažiau skriaudžiamos tautinės, religinės ir kultūrinės mažumos, jos Rusijos imperijos žlugimu pasinaudoja tampa tą smogiamą jėgą, kuri na, pasirenka pačias radikaliausias partijas ir pačias radikaliausias priemonės. Tai gerai, aš jau aptariau e, būklės e, religiją, belieka šiek tiek porą žodžių tarti ir apie būklę kalbinę ar tautinę. Na, lietuviams savotiškai nepavyko, uh, nes e, Rusijoje įsitvirtino, na, žinau, man regis pirmas e, lietuvius e, rusų gentim ėmė vadinti Nikolajus Karamzinas savo Rusijos istorijoje. Litovskoje plėmė, na, lietuvių gentis. Jisai aprašinėja ten tas kitas rusų gentis, visokius Dragovičius, Kryvičius, e, Polianus ir, ir taip toliau. Na, štai o čia vat e, Litovskoje plėmė, kurie gyvendami tarp miškų ir pelkių, patys nesugebėdami ten, ten nieko, kažinko gero padaryti, nusprendė, jog gali visą tai ginklo jėga pasiimti. Ypatingai ten daugiau nelendama, kas tokie lietuviai, bet užuomina buvo rimta ir gana, gana tokia aiški. Lietuviai tai tie patys rusai, tik tai pakrašty gyvenantis. Na ir kadangi jie rusai, tai galima anksčiau ir vėliau gražinti jų tas prigimtinės mm, prigimtinį rusiškumą, puikiai žinote iš XIX amžiaus istorijos, kaip tai e, buvo daroma. Mums dabar svarbiau ne tiek e, perėjimas iš suvokimo, kad lietuviai ne rusai, o jis vyksta, 70-metis, europinės etnografijos gimimas ir atgimimas. Beje, ir iki tol, jeigu žiūrėsite 18 amžiaus pabaigos ar e, ir Rusijos ten aprašymus, pačių rusų leistas, ir žemėlapis, ir vairiausias ke ke keliautojų aprašymus, ir kažką panašaus ten į istorinius apžvalgas. Pamatysite, kad puikiai visi skiria, kad yra baltarusiai, tai slavai, e, jie LDK kažkada gyventojai e, buvę va, naujai prijungti, daugiau mažiau ten dalis jų stačiatikiai, mažesnė dalis katalikai, yra lietuviai, ir yra lietuvių atmaina žemaičiai. Jokių tų painėjimų, kurių dabar čia galima prisiklausyti pas baltarusiai baltarusių visokius pakvaišelius, e, rusų propagandistus, pas Lenkus, kurie ten, nežinau, iš kokių ten Želigovskio auto ištraukė e, savo etnografinės vizijas. Kad lietuvių nėra, nebuvo, čia žemaičiai sugalvojo, kunigai išmastė, ėmė ir, ir, ir padarė. Iš, iš ko padarė? A, dievas žino, iš ko ėmė kunigų sąmokslas. Ne, tai tokių kvailyščių galima šiais laikais kažkodėl prisiskaityti daugiau negu 18 amžiaus pabaigoje. Nežinau, ką tai liūdėja, gal, gal iš tiesų kažkur europinė civilizacija rytasi. Ar šiais laikais kiekvienam kvailiui duodama žodis? Nežinau, pagalvokite turėdami laiko. Bet grįžtam prie, prie, prie tautinių klausimų. Taigi, etnografai 70-metį išaiškina paskutiniam, taip sakant, kvailiui, kad lietuviai yra atskiras etnosas, atskira tauta, turi savo kalbą. Baltų terminas būtent tada ir atsiranda nuo, nuo, nuo Baltijos jūros. Na ir, ir nieko bendro su rusais kaip ir neturi. Bet sustabdyti pradėtą tokį keistą rusifikavimą e, Rusijos imperija niekaip e, nesugebėjo. E, keistas rusifikavimas, nes rusų ideologų akimis atrodė, kad reikia likviduoti lenkišką įtaką Lietuvoje. O tą lenkišką įtaką skleidžia kas? Dvarininkai, bajorai ir katalikų bažnyčia. Tai jeigu katalikų bažnyčią pričiupti, sudaužyti, jei panaikinti švietimą, vietiniam kalbom, o palikti tik tai rusiškas mokyklas. Jeigu dvarininkus tiesiog kaip nors išstumti iš Lietuvos, tai žiūrėk ir tie eiliniai valstiečiai ims ir, ir pavirs rusais. Savaime pavirs. Nei iš šio, nei iš to. Na, idėja, kaip čia pasakius, puikiai. Mm, deja, visiškai nereali. Būta, būta idėjų ir tam tikrų poslinkių, kad gal reikėtų Lietuvą kolonizuoti. Kaip, kaip, kaip Sibirą kolonizuoja, ar, ar, ar Amerikos valstybės. Mm, kaip susikūrė, tai gal ir Lietuvą galima siūsti, rusų kolonizatorius ir jie čia Lietuvoje įsikurs. Iš dalies tai buvo daroma, ypač po sukilimo, kuomet konfiskuojami sukilime dalyvavusiųjų dvarai ir jie vėliau neparduodami e, vietos gyventojams. Jie arba dovanojami kaip atlygis kokiem nors e, caro aukštiem valdininkam, arba kit, kitas dalykas gali būti ir parduodami, bet parduodami šimtinai stačiatikiam, nieko bendro su Lietuva ir čia tuo šiaurės vakarų kraštu neturintiem žmonėm. Pagaliau buvo sugalvota, kad galima tiesiog e, uždrausti katalikam e, pirkti žemę. Žemės pardavimas suvaržomas, neleidžiama įsigyti žemės be specialaus e, administracinio leidimo dvarininkam, neleidžiama įsigyti ir valstiečiam reikia gubernatoriaus leidimą faktiškai gauti. Pažymą tokią, o blogą nadiožinas, tai, na, kad esi ištikimas ir patikimas pavaldinys. Galima žemę parduoti tik tai stačiatikiams. Tokie suvaržymai, jie, na, žemės ūkį čia Lietuvoje vertė kažkokiu labai įdomiu reiškiniu. Bet jie buvo skirti tam, kad e, pamažu, pamažu žemė įsigytų vis daugiau rusų ir Lietuvoje rusų kiekis va tokiam dirbtiniam priemonėm didėtų. Buvo ir valstybės pastangų, kad reikia supirkinėti, sakykime, bankrutavusius dvarus ar kokius nors ten, ten e, išnykusius valstiečių ūkius ir jų vietą kelti iš Rusijos e, kolonizatorius. Nu, Ta ir darė. E, tiesa, darė, kaip čia pasakius, nei šiaip, nei taip, iki 1871 metų to, tokią politiką vykdė, atkėlė tokiu būdu į Lietuvą ten apie 2100 šeimų, na, realiai apie 11 tūkstančių įvairiausių valstiečių atkėlė, apgyvendino. O vėliau numojo ranka. Kodėl numojo ranka? Pinigai baigėsi tam skirti. Naujų gauti nėra iš ko. Lietuva pagal to meto žemės ūkio galimybės, ji buvo na, apgyvendinta ir apgyvendinta tiek, kad gyventojų perteklius realus. Kur dar tu čia ką nors naujo įkiši? Mm, žemė gana brangi, o šalia, šalia Rusijos Sibiras Pietų, vakarų Sibiras, kur važiuok, apgyvendink, gyvenk kaip nori. Dabartinio Kazakstano stepės. Nu, galų gale ir uh, Ukrainos rytai irgi taip gan dar ne, ne, ne tirštai apgyvendinti. Lystė su savo kolonizatoriais į Lietuvą buvo nei šis, nei tas. Dar keiščiau baigėsi su, su sentikiu įkeldinėjimais. E, Sukilusius kaimus, kaip žinote, galėjo ištremti į Rusiją ir vietoj jų įkelti, įkelti sentikius atvežtus kur nors iš Rusijos gilumų. Taip, tie santykiai, jie labai dažnai galėjo veikti kaip savotiški valdžios agentai. Taip, taip nutikdavo. Jie tiesiog su vietos gyventojais mažai ką bendro turėjo. Bet iš kitos pusės e, caro valdžiai jie, na, jei problemų nekėlė, tai, tai ir dideliais e, pagalbininkais nebuvo. Reikalas tame, kad santykių bendruomenės jos yra uždaros, jos, e, na kas jų akimis, va tokių, ypač tų vadinamų bepopių santykių, e, jų akimis e, caras nuo Petro I yra antichristas, antichristo valdžia, visas pasaulis nuodėmingas, išganyti bus tik tai jie, bendravimas su iš, išorinė, na, iš išorės ateinančiai žmonėm iš viso nei šioks, nei toks, geriau nebendrauti. Na, ten tiesiog va, užėjus gali būti indai specialiai svečiam, kad Nes, na, šlikštu ten, ateina kažkokie nežinia ko užsimantis tipai ir, ir geria tavo vandenį iš tavo podelio, tai po to tą podelį reikia išmesti. Na, toks požiūris į viską. Ir į caro valdininkus, ir į kaimynus ten lietuvis, ir, ir į čigonus, ir į žydus, ir, ir, ir ką tik tai nori. Taip, taip kad iš e, sentikių projekto taip pat čia didelės kolonizacijos nesigavo, jo labiau, kad Lietuvoje sentikiai nuo 17 amžiaus gyveno e, po Nikono visą visų ten reformų, e, prasidėjo masinis bėgimas e, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir čia jų atsirado, e, galima sakyti, toks tinklas, pogrindis, kuris sėkmingai egzistavo. Naujai atvykę sentikiai prie jo dažniausiai prisijungdavo, nieko ten ypatingo nesugalvodami. E, kita bėda, kad tos izoliuotos va, tokios santykių bendruomenės, ypač jeigu jos nedidelės ir ypač jeigu jos dar atsidurdavo na, šalia komunikacijos kokių kelių. Na, įlindot tai į miškus ir, ir pelkės, tai įlindot, jie, jie ten gana ilgai galėjo egzistuoti, gana izoliuotai. O kitur prasidėdavo labai spartus jų kaip visuomenių degradavimas, ypač jeigu neatsirasdavo vietinių normalių autoritetų, na, tai viskas nusirisdavo į tiesiog girtokliavimą, vagystės ir kartais tie sen, sentikių kaimai. Nesakau, nesakau, kad visur ir visada, ne, saugok dievę, bet nedidelė jų dalis virsdavo vos ne kažkokių ar klevagių ten, ar, ar visiškai prasigėrusių, degradavusių žmonių susirinkimų. Tiesa, prasigėręs ir vagiantis tai jau nesentikis. Sentikė m, mm, privalomas buvo žodžio laikymasis, privalomas taupumas, girtoklystė baisiai smerktina ir nenustabu, kad, sakykime, tarp, tarp rusų kapitalistų, pirmųjų tokių nevalstybės suformuotų oligarchų, o iš apačios pakilusių žmonių. Nuo 18 amžiaus labai didelį vaidmenį vaidina būtent iš santykių e, terpės kilę žmonės. E, pas juos e, tokia savotiška kapitalistinė, kalvinistinė etika. Jie žodžio laikosi kas na, tiesiog neįtikėtina šiapus Reino. E, jie negali pragerti ar pralošti svetimų ir tiesą sakant ir savų pinigų. Jie geriau investuos, gaus pelną, vėl investuos. Na, žodžiu, rusų pirklių vos negerą trečdalį sudarė sudarė sentikiai ir tokie gars, gars, garsus, savotiškai garsus rusų kapitalistai, kaip Morozovai kokie, tai ir buvo išeiviai būtent iš šitos aplinkos. Na, Tiek to apie santykius ir tokios kolonizavimus, kaip minėjau, ypatingos įtakos tai nepadarė. Didesnė įtaka darė ta, tos mano minėtos mm, įvairiausias mm, e, konfiskavimo uh, kampanijos, kampanijos pakilimų bei dvarų supirkinėjimas ir e, perpardavinėjimas. Tai atvedė prie to, kad 20 amžiaus pradžioje pusė visų, e, čia ne, ne, ne dvarus e, vienetai skaičiuojant, o dirbama žemė žvelgiant. Tai pusė dvarų žemės priklausė dvarininkam, kurie nebuvo vietiniai. Tai yra, jie ne katalikai, jie atvažiavę iš Rusijos, jie dažnai gaudavo, padovanodavo ir įsigydavo stambius dvarus. Ir arba, ir arba geronai, arba stačiatikiai, arba dar kokie nors e, tokie, bet carui reikalingi ir ištikimi žmonės. E, ką tai reiškia to meto visuomeniai? Nutrūko ir taip jau nelabai stiprus ryšys tarp e, kaimo bendruomenės ir dvaro. Jeigu dvarininkas vietinis ten kažkoks šliekta, na tai taip jisai ten, ten visai apie jį valstiečiai gali žiūrėti, bet jisai bus katalikų bendruomenės parapijos narys tiesą sakant, jis bus garbingiausias narys. Jeigu kas į jį kreipsis visi pagalbos, ten kaimas, jeigu sudegs, e, bažinyčios fundatorius bus. Su juo kiekvienas valstietis turės begalės reikalų, reikalų daugiausiai dėl e, žemės, dėl to, kad e, tam dvare reikia kumečių, samdys ko nors jisai. Greta to, tuo metu dar labai, dar labai kiek žemės yra servitutinės. Tai yra bendro naudojimo kaimo ir dvaro. Ten pievos kokios nors, e, miškai, paupiai ir taip toliau ir taip toliau. Nori reikalų su tokiu dvarininku būna daug, jeigu su juo gali susikalbėti, jeigu jis bent kiek moka valstiečių kalbą, jeigu jis e, tavo tikybos, na, to, na, to kultūros atstovas, tai tada viskas gerai. O jeigu jis ten koks nors fon Totlėbenas, Ar, ar, ar Fon Europas, na dar Fon Europas dar, dar, dar tiek to, čia, čia iš Latgalos kilęs, bet šiaip koksai nors ten Vrangelis ar, ar, ar nežinia, iš kur atsiradęs Stolypinas, tai santykiai su juo, su juo gauti labai ir labai įvairūs. Na, su Stolypinu beje tie santykiai nebuvo labai įvairūs, buvo, buvo gana, gana normalūs. E, tiesa, Nu, Stalypinas ir dvaras ir dvaras įgyjo čia savotiškai Lietuvoje kortom išlošė iš, iš e, vieno kunigaikščio per naktį lošė ir Kalnaberžės dvarą išlošė. Na ir tada jau jis ten savo sūnų, sūnų Piotrui Stalypinui, Rusijos ministrui pirmininkui, vienam iš ryškiausių 20 e, amžiaus e, pradžios Rusijos politikos veikėjo tą dvarą, dvarą atidavė. Na, bet dar pasikartosiu, beveik pusė dvarų ne vietinės aristokratijos rankose ir valstiečiam jie tie visi, na, su retom išimtim atrodo nekaip, nesavi, švelniai tariant nesavi. Prasidėjus dar tautiniam atgimimui, dar atsirado viena kategorija nesavų, tai yra dvarininkai, kurie dėl kokių nors priežasčių lietuviškai nekalba, arba, na, laiko save visiškais lenkais ir nori, kad jo visi su juo reikalus, reikalus valstiečiai būtų lenkai. Šitie taip pat iš savų tarpo gana e, lengvai ir greitai iškrenta. Antagonizmas e, pasidaro gana toksai ryškus. Niekieno ne, niekieno ne, galima sakyti, buvo užprogramuotas ir, ir visiškai aiškus ir savas. E, ką tai ilgalaikiai perspektyvoje reiškia? Reiškia, kad atsiradus progai su tais svetimais dvarinais dvarinais elgta kaip su svetimais. Ateities jiem Lietuvoje niekas e, geros nežada ir jos nenusimato. Aha, dar reikėtų, reikėtų, reikėtų tą pačią progą keli žodžius e, tarti apie kitas iniciatyvas, švietimo iniciatyvas. Tai jau švietė Lietuvą, tai jau švietė. Čia nėra ką ir besakyti. Universitetą sunaikino, naikino, Mm, kolegijas pavertė gimnazijom, o vėliau tas, tas gimnazijas irgi surusino. Mm, pradinės mokyklas visas uždarė, uždarė visas prie, prie bažnyčio ar, ar kokias nors kitokias ir įvedė valdinės mokyklas. Tų valdinių mokyklų populiarumas buvo labai ir labai menkas. Mm, Kauno, Kauno mokėsi na, apie 7 procentus, čia 19 amžiaus pabaigoje, apie 7 procentus uh, vaikų, jaunimo, jaunimo tose valdinėse pradinėse mokyklose. E, kodėl jos buvo tokios nepopuliarios? Iš dalies dėl to, kad taip, ten lietuvių kalbos nėra, nėra iš principo net užuominų. Mokytojai rusai, dažniausiai rusai atsiųsti iš kažkur kitur su vietos gyventojais nieko bendro neturintis. Na ir, na ir visiškas mokyklo ir, ir tiesą sakant, bent jau Vilniaus ir, ir Mm, Suvalkų ir Kauno gubernijus, gubernijus e, buvo privalomas religinis, kaip čia pasakius, švietimas. Rusijoje, na jau nuo Nikolaus I prasidėjo, prasidėjo mokslo pajungimas ideologiniam auklėjimui. O prie Aleksandro III tai pasidarė tiesiog e, valstybės idėja fiks. Nesvar, nesvar, išmoksta tose gimnazijose ir universitetuose, svarbu, kad įkalti tai į galvą stačia tikybė ir ištikimybė carui. Na ir kalė kaip galėjo. Na ir ką gudriau sugalvosi, kaip prievarti, prievarti katalikų, vaikų, kurie užauginti, išmokinti skaityti iš katekizmo. Na, nelegalių katekizmų, bet, bet išmokinti. Kaip juos varyti į privalomą stačiatikių pamaldą, stovėti tenai, vepsoti. Jam tas pats, kas ten vyksta. Jam, jam čia gal net ir, na, ypatingo blogo, gal ten katalikų stačiatikių cerkvėje apsilankyti nėra, bet pamaldos už Sarą melstis, melstis už jo šeimą, visą laiką, prižiūrint ir taip toliau, ir taip toliau. Valstiečių akim, na, tai buvo jaunuomenės tvirkinimas. Tiesiog noras paversti juos e, kažkokiais neiškiais stačiatikiais, išsižadėti savų tėvų, išsižadėti visų giminių, išsižadėti savo tėviškės, religijos, na, ties, tiesiog keliu, keliauti į pragarą, be, be jokių išimčių, va, ko mokina pradinėse mokyklose. Greta to na gerai, baigsis ta valstiečio, tas vaikas tą pradinę mokyklą. Ir kas iš to, kur, kur, kur kuo jis užsijims Jis katalikas. Jeigu katalikas jo nepriims niekada į jokią valstybės tarnybą. Menkiausių raštininkėlių nepriims. E, formaliai. Realiai tai kaip viskas Rusijoje vyko, tai, tai ir šitoj sferai buvo mm, visko neužtekdavo elementariai stačiatikių, tai, tai ten spjaudydamėsi, ar nežinau, nesispjaudydami, keikdamėsi, turbūt e, visgi valstybės administracija katalikus priimdavo. Mažai jų ten buvo neipatingai reikšmingai, na, bet e, buvo. Net ir kariuomeniai ten, ten porą procentų buvo iš, iš Lietuvos. Bet, na, kokiam ligmenį ten jie e, buvo, pačių žemiausių, ten kokiu raštininkėliu, gubernijos valdyba Ujiesdę gal ten kokiu atnešk paduok va, to, to, tokio lygio darbus, gal ir galėjo, bet čia, kaip minėjau, per didelį stebuklą ir, ir tik dėl to, kad kitų e, darbuotojų trūksta. Jokias policijas ten, ten ar, ar, ar teisinius, teisminius organus, net šnekų nebuvo, kad galėtų m, mm, priimti kataliką. Advokatų galėjo tapti taip ir dėl to, tiesą sakant, nemaža dalis e, lietuvių mm, na, rinkdavosi tokias teisės, sakykime, studijas, o ne, ne ką nors, ne ką nors e, kito. Tai gerai, valstiečio akimis tos valdinės mokyklos buvo vaikų tvirkdymo įstaigos, kurios e, nežinia kuo ten paverčia tuos vaikus ir jeigu galima geriau jas ir vaiko ir neleisti. Vietoj jų galima pasikviesti dar aktorių, pačiam mokyti. Na, taip ir buvo. Susiformavo tinklas nelegalių mokytojų ir mokyklų. Na, Kauno gubernijai Čia nuo 1884 iki 6 metų, kuomet tie suvaržymai buvo atšaukti, 223 e, pogrindinės pradinės mokyklos aptiktos, sunaikintos, nubausti žmonės. O kiek nesurado ir nesunaikino, daugumos nesurado ir nesunaikino. Mm, na ir taip, skaičiai gana tokie savotiški. Iš vienos pusės Mokėsi pradinėse mokyklose tik tai 7 procentai, o raštingumas e, Kauno gubernijoje na, artėja prie 60 procentų, e, kalbant apie vyrus. Tiksliau ne apie vyrus, čia toks bendras raštingumas. Moterų, matote, buvo mažesnis, e, vyro didesnis, tai vidurkis truputį, truputį iškraipytas. Tai Kauno gubernijai tas vidurkis buvo 58,5 procento raštingų žmonių. Nu, suvalkų gubernijoje 59. E, tai gerai, tose pradinėse mokyklose daugiau mokėsi visgi berniukai, o pažiūrėjusi moterų raštingumą irgi jisai netitinka to pradinių valdinių mokyklų mm, skaičiaus. Moterų raštingų 51 procentas. Čia šitie skaičiai yra iš 98 na tiksliau ten trys metus vyko tas surašymas, bet 19 amžiaus pabaigoje va įvykusio surašymo duomenis. Kauno gubernijoje dar pasikartosiu, du trečdaliai gyventojų raštingi, kas antra moteris raštinga, kas e, buvo na, milžiniškas rezultatas, nuostabus rezultatas, ne, neįtikėtinas, koks tai gali būti. E, suvalkų gubernijoje, kaip minėjau, 54 procentai, Na, Vilniaus gubernijai, kuri toliau į rytus, kurio e, nemažą dalį jos e, administracinių vieneto buvo apgyvendintas e, gudais, Vilniaus gubernijoje raštingumas viso labo 26 procentai. Tai yra atitiko bendrą Rusijos europinės dalies raštingumą. Labiau raštingi negu Kauno gubernijos gyventojai e, buvo tik tai Latvijos ir Estijos, na tas nenustabu, ten baudžiavą anksčiau panaikino ir nei Latvijų, nei Estų, nei kalbos, nei kultūros ten ypatingai Rusijos valdžia nepersekėjo. E, Suomijos Čia buvo labiausiai apsišvietusi Rusijos imperijos teritorija Suomijos didžioji kunigaikštystė. Na ir toliau Varšuva, tos pavislio vadinamos e, gubernijos, kur Lenkai gyvena. O Kauno gubernija, na, dar lenkia jau čia tik didieji miestai, tai Sankt Peterburgas ir, ir Maskva. Na, tai dar pasikartosiu, turint omeny, kad tam švietimui buvo milžiniškos kliūtis, kad e, švietimo na, kažkokio e, tinklo įstaigų tiesiog neegzistavo, arba beveik neegzistavo. E, mūsų ta vargo mokykla – prisimenant rimšos skulptūrą, veikia ir veikia labai, labai gerai ir labai tvirtai. Lietuvių kalbos persekėjimas, jisai turėjo dar tokių labai įdomių bruožų. Visų pirma, lietuvių kalba persekiojama, na, formaliai tai vadinosi, aišku, spaudos lotyniškas rašmenimis draudimas, bet iš tiesų draudė ne, ne tik tokią spaudą. E, E, ir oficialus vartojimas. Nes atrodytų, ką tai bendro turi, nu, ką, negaliu aš kokį spektaklį saviveiklos chorą suorganizuoti, ar, ar, ar dar ką nors tokio. Ne, negali, negausi leidimą. E, Surenksi neoficialiai, turėsi didelių e, ir labai didelių problemų. Na ir nenustabu, kad to viešo gyvenimo, masinio valstiečiams skirto kultūrinio gyvenimo būtų labai ir labai mažai. Bet buvo e, viena ypatybė Rusijos imperijos. Tai e, ji tam tikrą prasme iki galo nebuvo nei centralizuota, nei, nei, nei kažkokia tokia administracinių požiūrių veiksminga. E, turiu omenyje tai, kad Rusijos imperija veikė kaip gubernijų toks kratinys – Gubernijas pirmasis įvedė Petras pirmasis, jis tiesiog e, imperijos pakraščius, kurios buvo sunku iš Sankt Peterburgo ar Maskvos suvaldyti, pa, pa, paskelbė gubernijom. Tai buvo milžiniškos teritorijos, bet vėliau jos imto smulkinti, imto orientuotis, kad gal gubernijoje galėtų būti apie kokius, na taip, 2 milijonus gyventojų. Dar vėliau sugalvota, kad 2 milijonai jau čia beveik europinė nedidelė valstybėlė galėtų būti. Reikia dar mažesnės daryti, po kokius 8-700 tūkstančių. Ir taip tas gubernijų skaičius e, augo ir augo gana sparčiai. Būtent per gubernijas caro ta milžiniška imperija ir, ir, ir galėjo uh, suvaldyti savo nemažiau milžinišką teritoriją. Nes, na, įsivaizduokite, ką reiškia nuo Sankt Peterburgo iki ten kur nors Aliaskoje esančios sitkos, ką nors parašyti, nusiųsti, ką nors įsakyti. Beveik neįmanoma. Yra ten tas anegdotas, kad e, pranešimą, jog Rusijos imperija įsiveržė Napoleonas 12 metais, kol ten gavo Petropavlovsko Kamčiatskę, Kamčiatkoje. Mm, praėjo trys metai ir tiesą sakant, kai jie sužinojo, kad prasidėjo karas su prancūzais, tas karas su prancūzais buvo jau pasibaigęs ir rusų kariuomenė jau, jau buvo įsikūrusi Paryžiuje, ar prie Paryžiaus tiksliau. Mm, Geležinkeliai ir telegrafas tą būklę pakeitė, šiek tiek teoriškai imperija sumažina e, administracinių požiūrių, bet e, vis tiek viską susekti, net ir tą visagalį rusišką biurokratiją, visagalį kabutėse, mm, nelabai galėjo. Na ir kaip buvo valdoma? Buvo valdoma per savotiškus tokius e, caro vietininkus, kitaip tariant gubernatorius. Caras asmeniškai, čia jo paskirimas, jis paskiria kažkokį žmogų, kad jisai va ten ir ten valdytų. Tų gubernijų gerumas buvo įvairus, nes vienas turtingos, kur aišku ir gubernatorius jose grįžta praturtėjęs ir toli gražu nedvasiškai. Kitos skurdžios ir pavojingos, trečios kažkokios tokios korumpuotos, nuvažiuoja ir, ir apsivagia anksčiau ir vėliau. E, aukščiausio lygio, tai be abejo, Sankt Peterburgo ir, ir Maskvos gubernator, gubernatoriai. Na, Kaunas ar Vilnius, tai čia buvo tokio aukštesnio nei vidutinio lygio, sakykim taip gubernatorius, kaip minėjau, buvo skiriama, bet buvo teoriškai galima ir išsitarnauti, taip gana savotiškai išsitarnauti. Reikėjo tapti gubernijos e, bajorų vadovu, pabūti ten kadenciją, dabar nepamenu kiek šešius ar panašiai metų. Tada to, tokį bajorų vadovą paskirdavo į kitą guberniją vicegubernatorium, ir jau po, po to, jeigu ten nieko blogo nepridarai, e, galėjai būti pa, paskiriamas ir gubernatorium. Čia beje tokia karjera Piotras Stalupinas, mano jau minėtas, ir, ir, ir m, mm, turėjo. Kauno Gardino ir, ir, ir gubernijose jis čia, čia, šitaip sugebėjo nukeliauti. Bet dažniausiai e, viskas buvo paprasčiau. Tiesiog caras savo nuožiūrą paskirdavo vieną ar kitą asmenį gubernatorium. Tų gubernatorių analizė atskleidžia Rusijos imperijos esmę ne kariškių, tenai buvo vienas ar du. Čia beveik 300 gubernatorių biografijas ištyrinėjo vienas rusų istorikas ir išėjo, kad vien tik tai kariškiai. Iš dalies dėl to, kad gubernatorius buvo vietinių karinių pajėgų, ten nedislokuotų, ne, ne bet va vietinių šauktinių tokių e, galva, vietinių garnizonų įvairiausia e, šalia to labai didelis kiekis Mm, buvo gubernatorių iš e, pažo korpuso ir iš gvardijos e, imperatoriaus gvardijos įvairiausių pulkų. E, kodėl jie čia tokie buvo? Gana paprastai. Caro įpėdiniai būdavo auklėjami dažniausiai tam pažo korpuse ir kartu su, su, su jais mm, augo, mokėsi, karybos mokėsi įvairūs kitų aristokratinių giminių atstovai. Taip kad, e, grubiai tariant, labai dažnai imperatoriai buvo asmeniniai caro pažįstami. Jeigu ne draugai, tai, tai bent kažkokie bičiuliai ir išmatoma matyti žmonės. Taip pat e, kitas dalykas, kad giminių skaičius, iš kurių uh, asmenis tapdavo gubernatoriais buvo gana ribotas, turint omeny, kiek Rusijoje dvarininkų, kiek išsilavinusių žmonių, ne ten apie 150-160 įvairiausių skirtingų giminių ir tik tai iš jų gubernatoriais ir tapdavo. Kai kurie ten ištisos dinastijos tų gubernatorių, broliai, pusbroliai, dėdės, seneliai, anūkai ir, ir taip toliau, ir taip toliau kad gubernatorius netyčia netaptų kokiu nors e, tokiu revoliucionieriu arba nedidelės karalystės valdovu, e, buvo naudojama pora priemonių. Viena – jo asmeninė tiesioginė ir greita atsakomybė asmeniškai prieš carą, jisai tik su caru susirašinėja ir ką pasako, tai, tai įsigyvendina. Kita priemonė, gubernatorius stengtasi, kad jis neturėtų nieko bendro su vietos gyventojais. Tai buvo pakankamai svarbu, kad vietos dvarininkija nedarytų jam jokios tokios įtakos. Trečia, gubernatoriai na, savotiškai rotuojami. Vienur pabuvai, kitur, trečiur ir, ir, ir taip toliau. Ne, negali prisirišti prie vienos tos e, vietos labai ilgam laikui. Na ir ketvirta e, buvo jau mano minėta vicegubernatoriaus pareigybė. Na, kaip ten rusai sakydavo, kas yra gubernatorius, tai gubernatorius car bohi vojenų načelnik, tai caras, e, dievas ir karinis viršininkas savo gubernijai. Iš kitos pusės buvo ir kita patarlė, kad būklė blogesnė nei gubernatoriaus. Tai jau visai blogai vadinasi. Kodėl čia toks Taip, įgaliojimai milžiniški, bet iš kitos pusės tave įdėmiai stebi iš e, Sankt Peterburgo pats caras ir dar turi pašonėje vicegubernatorių. Funkcijos gubernatoriaus ir vicegubernatoriaus buvo e, be abejo atskirtas, e, bet taip jau stengtasi, kad gubernatorius su vicegubernatorium neturėtų jokių asmeninių giminysčios ar dar kokių ryšio. O dar geriau, kad vienas kito nuoširdžiai nekestų, kad rašytų skundus vienas apie kito veiklą. Na ir taip, Mm, tokia labai jau savotiška valdymo sistema, kažkuria prasme feudalinė, kaip beje ir, ir visa Rusijos imperija, jį atvedė prie labai tokio savotiško ir keisto reiškinio. Kiekvienas gubernatorius savo gubernijoje vykdė savo, iš esmės, savo individualią politiką. Kaip jam atrodė, kokia yra caro valia, taip jisai ir elgėsi. Ir jam buvo visiškai nusispjauti greta esančios gubernijos kito gubernatoriaus veiklą visiškai nusispjauti, nes gubernijos galėjo būti sujungtas į generalgubernatorystas, tai, tai tris gubernijas, sakykime, vienijant kokią nors guberniją. Na, Vilniaus generalgubernatorystė, jai priklauso Kauno, Kauno gubernija. Tas pats, ką ten koks e, Moravjovas Korikas išdarinėja, jeigu paskirtas Augustavo gubernatorium, tai aš savo teritoriją elgiuosi kaip tik tai noriu. Na ir, ir buvo tokia visiška administracinė ir politinė šizofrenija, e, kuomet, na patys įsivaizduokit, e, gubernijų riba eina Nemunu, Kaune. E, Aleksotas priklauso, na, Augustavo, vėliau Suvalko gubernijai. Tenai lietuviai ne tai, kad toleruojami, jie savotiškai puoselėjami šiapus Nemuno, perėję tiltą, atsidūrė e, Kauno gubernijoje, kur lietuviškai garsiai kalbėti jau, taip sakant, nedrasu. Na, lietuviškai tai gal dar ir drasu, lenkiškai kalbėti garsiai draudžiama. Čia Rusijos imperija, na, nežinau, pralenkė visus, man regis. E, neteko man čia daugiau tokių istorijų ir aptikti atveju, kuomet kažkokiai tautai uždraustų garsiai kalbėti savo kalbą. O buvo uždraudę viešose vietose, lenkiškai kalbėti Vilniuje negalima. Tai Vilniui, tai Vilniui, ten miestas toks internacionalinis, bet turbūt jokingiausia, kad e, lenkiškai kalbėti buvo uždraudę Varšuvoje, kur absoliučiai Lenkų didžiausias miestas ir, ir Rusijos imperijoje kultūros sostinė. Uždrausta ir kitose gubernijose. Na, tos viešos vietos, tai gana jų nemažai, jeigu gerai pagalvoti. Mm, geležinkeliai, valdiškos įstaigos, mokyklos, e, tiesiog gal, gal ir gatvės, kur kažkokios biurokratinės įstaigėlės susikūrusios. Na, naudos iš to, mano galva, buvo absoliučiai jokios, o įniršį gimdė tiesiog žvėrišką. Lenkai tokio pažeminimo nepamiršo, nes iki tokių dalykų, tai tiesą sakant, net, net e, Lenkiją okupavęs Hitleris nenusirito. Na, tai gerai, vienam Nemuno krante lietuvių, veikia lietuvių mokytojų seminarijos. Sėdiu, e, ten veiveriuose veikia. Moko mokytojus, kad jie vėliau valdinėse mokyklose lietuvių valstiečius mokintų lietuvių kalbos. Tuo tarpu šiapus senamesti, perėjai per tiltą ir jaučia tau už tai, kad, kad tu vaiką mokė iš, iš kokio ten vadovėlio e, skaityti lietuviškai, jau tave gali pasodinti kalėjimą ir, ir, ir faktiškai gali labai rimtai su tavim susidaroti. Beveik tau gyvybę gali kainuoti. Ir šitokios administracinės šizofrenijos Rusijos imperijoje buvo daugybių daugybė. Taip tai archainė, viduramžiška, va tokia privilegija, valia pagrįsta imperija. Na, tai taip ir gavosi, kad lietuvių tautinio atgimimo va, ir, ir patriarchai iš kurgi jie iš užnemunės, nes tenai, na, puiku, kad tu lietuvis, puiku. Imperator, imperatorius gal ten džiaugiasi, nesidžiaugia, bet gubernatorius džiaugiasi. Štai va jo šiaurinėje dalyje beveik pusė gyventojų nu, suvalko gubernijos yra lietuviai, juos jisai bando kiršyti prieš Lenkus, e, na, vykdo, taip sakant, Rusijos politiką, na, o ką lietuviai labai taip ir nesipriešina, kad juos prieš ką nors kiršytų. Svarbu, kad, kad jų nepersekioja. Tai negana to, kad, kad užnemunė baudžiava panaikinta dar, dar Napoleono e, Varšuvos kunigaikštystės laikais. Tenai veikia Napoleono kodeksas, daugiau mažiau e, teisinė aplinka. E, tenai veikia vienokios ar kitokios, na, geresnės, blogesnės, šiaip neipatingai kokios mokyklos, bet juose bent jau mokama šiek tiek lietuvių kalbos. Na ir pagaliau ten niekas ypatingai nepersekioja tokių žmonių, kurie, na, politika, sakykime, ypatingai neužsima. Tuo tarpu Vilniaus ir Kauno gubernijoje, ar dar ten Gardino gubernija, nes ir ten truputį lietuvių gyvenama, būklė visiškai kitokia. Už mažiausią krustelėjimą su tavim susidoros. Buvo ir dar viena sala tokia savotiška. Kažkada sugalvojo, kad reikia prijungti palangą prie kuršo, tam, kad kuršo dvarininkai va, galėtų iš karto į Prūsiją važinėti, nekerstant e, sienų. E, tai ir ekonominė tam tikrą prasme turėjo, nes daug kur Rusijos imperijoje galėjo būti tarp gubernijų vidiniai sienos, vidiniai muitai ir, ir visokios kitokios keistokios keis. Na tai palanga prijungė ir, ir jį atsidūrė tarsi ir kitoj gubernijai. Kuršo gubernija gyveno absoliučiai absoliučiai dar kitą gyvenimą. E, tenai nevyko jokių ypatingų, ypatingų, dėl to išliko dvarininkų valdžia. Kitaip tariant, vadinamas ziemstvas. Na, ten dvarininkų susirinkimas, e, kur susirinkę dvarininkai, spininkai savo reikalus savarankiškai. Tokia savotiška e, dvarininkų savivalda. Tos ziemstvas veikia ir Rusijos gubernijose, bet va, sukilimo paliestose vietose e, ziemstvas, ziemstvas buvo panaikintos visiems laikam ir, ir niekaip ten jų atkurti. Nenorėjo ir, ir negalėjo. Šiaip taip, šiaip taip, jas atkuria Stolypinas, na, bet tiesą sakant, ten jau 1906 ar 7 ar 9 metais, tai tiksliai neatsimenu, jų atkūrimas ypatingo poveikio nebedarė, nes jau ir visuomenė pasikeitusi ir nelabai čia spėjo, kad tos jiems Lietuvoje nuveikti. E, kuo tas Ziemstvas užsiminėjo? Jos užsiemė švietimo sistemą, e, sanitariją, ligoninių visokiausių, e, gerbuvę bendrų kelimų, kelių ten organizavimų ir taip toliau ir taip toliau. Na, pusiau tokia vietos dvarininkų, kurie patys save apmokestina, labdara visuomenės labai. Na, etnografinė Lietuvoje tai buvo draudžiama. Turbūt ir sakyti nereikia, kad niekas nekibo kuršo esančiose gimnazijose, kad tu ten nesi kažkoks čia lietuvis, nelietuvis, katalikas, ne, ne katalikas, nesuprasi, kas čia tu toks. Ir tave reikia va, pričiupti, tu įtarti, nes ne, ten, ten vokiečių kalba dėstamos gimnazijos. E, Jelgavoj dabartinė ir e, Mitaujai ir Liepojai lietuvių mokėsi ir mokėsi gana nemažai. Tiesiog Žemaitijos buvo parankiau siūsti ten, nes mažesnė priespauda, aukštesnis išsilavinimas ir jokio pavojaus, kad, kad tavo ten tą vaiką kokio e, neiškioj Šiaulių gimnazijoje ims ir, ir, ir surusins, pa, pa, įtikins, kad verta tapti stačiatikiu. Bet, na tai prisiminkim va, apie pirmą lietuvišką spektaklį Amerika pirtyje, kur jis suvaidino Palango ir suvaidino. E, dar lietuvių kalba bet kokiais rašmenimis draudžiama, o išlikęs plakatas, tas plakatas lietuviškai parašytas ir, kaip sakant, nieko. E, kodėl nieko? Todėl, kad ten kita gubernija, kita tvarka, e, kiti visiškai reikalavimai. Ką nori, tą, tą taip sakant, šioj sferoje gali daryti. Ir nenuostabu, kad lietuvių visokių organizacijų ir, ir tokių bandymų keisti būklę, na, toj mūsų kaimininiai Latvijai, Mm, aktyvistų buvo ko gero daugiau negu kad e, pačioj mm, Lietuvoj. E, bet, bet, bet, vien aktyvavimas ir vien e, knygų pogrindis visko nenulėmė. Mm, na, o kasgi nulėmė, o kasgi nulėmė, na, tuoj, tuoj sužinosite. Po nedidelės pertraukėlės.